بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم النافع ويعمل العمل الصالح ويوفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد إنه ولي ذلك القادر عليه اللهم آمين آه، نتحدث في هذه الليلة ليلة الجمعة الثاني من ليلة الثاني من جمعة الآخر من عام الثامن والثلاثون بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع آه، بعض المعاني والوقفات اليسيرة من سورة الفاتحة ثم ما تيسر من سور جزء عما ومن المفصل من سورة الإخلاص وسورة الفلق والناس وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله فاتحة سورة سندان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 Rab kelimesinin manası terbiye eden. Allahu Azze ve Celle kimi terbiye ediyor bu ayette? Kim vasfediyor? Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Alemler hepsi her şey Allah'tan başkası bir alem oluyor İnsanların alemleri, cinlerin alemleri, e, yıldızların alemleri. Bütün alemler demek ki her şey Allah'tan başkası. Her şeyi Allah terbiye ediyor. Nasıl terbiye ediyor? Yani yetiştiriyor, koruyor nimetleriyle, gücüyle, sıfatlarıyla. Bu hayat, bu kainat hepsi Allah'ın nimetleriyle yaşıyor, devam ediyor. الحمد لله رب العالمين معناها الثناء على الله الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال الحمد لله رب العالمين الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وكذلك الثناء على الله بالنعم التي أنعم بها على عباده ومن ضمن هذه النعم أنه خلقهم ورزقهم الإيمان والعمل الصالح <coughs> Alemlerin Rabbına şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Hamd etmek ne demek? Allah'a hamd ediyoruz demek ki Allah'ı övüyoruz sıfatlarıyla. Yani bir insanı öveceksek deriz bu kerim. Allah bütün sıfatları son dereceye kadar mükemmeldir. Allah kerim, Allah güçlü, Allah elhamdülillah deyince Allah'ın sıfatlarına sıfatlarını övüyoruz. Ya da Allah Azze ve Celle övüyoruz sıfatlarında. Ve nimetleri yani Allah'ın sıfatları onun zatında nimetleri bize geliyor. Bütün yarattıklarına faydası oluyor. Yani bunlar ikisin, ikisi için Allah'a Azze ve Celle Allah'ı övüyoruz. En büyük nimetlerden din nimeti insanlara ve rızık nimeti, sağlık nimetleri bu en büyük nimetlerden başında iman ve din nimetidir. الرحمن الرحيم من هو الرحمن؟ هو الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي الرحمن هو الذي رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي الرحمن هو الذي رحم المسلم والكافر ورحم البر والفاجر ورحم الطائع والعاصي وصفة الرحمة أو رحمة الله سبحانه وتعالى لله مئة رحمة جعل في هذه الأرض وفي هذه الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق كلهم سواء من بني آدم أو من بني الحيوان حتى أن الحيوان صاحب القوائم الأربع يرفع حافره عن صغيره حتى لا يؤذيه وهذا من آثار الرحمة الواحدة وكذلك رحمة الأب بابنه ورحمة الابن بأبيه وغيرها هذه كلها رحمة واحدة فكيف بتسعة وتسعين رحمة جعلها الله يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة alemlerin Rabbi kimdir? Şimdi bu bir sıfat. Terbiye eden, yetiştiren, nimet eden. Peki o kim? Allah sıfatlarından bize söylüyor, tarif ediyor kim olduğunu. Ar-Rahman-Rahim. Ar-Rahman kelimesi rahimden daha geniş. Merhameti anlatıyor. Bu merhametle Allah Azze ve Celle herkese verdi. Müslümana, kafira, isyan edene, dürüst olana, hayvanlara her şey bu rahmetten bir şansı vardır. Allah'ın rahmetin rahmeti o kadar büyük, o kadar geniş yüzde biri dünyaya ondan indirdi. İnsanlara yetti ve hayvanlara yetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor hatta bir hayvan mesela keçi, inek diyelim, at falan yavrusunu emzirirken rahat emsin diye ayağını kaldırıyor. Şu yüzde birinden bir parça. Allah'ın rahmetinden bu hayvanın rahmet kalbinde bir rahmet koydu. Yavrusuna bakıyor. Bir düşünelim ne kadar merhamet var bu dünyada. Hayvanların aralarında, yavrularında, yavrularına, insanların aralarında her yerde. Hepsi onlar şu yüzde birin birinden. Allah'ın rahmeti o kadar büyük. Yüzde 99'u kıyamet gününe bıraktı. En çok insanlar cennete gitsin diye Allah onlara merhamet etsin diye. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن لله مئة رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة Bunun da bir hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Yüz rahmetten bir tanesi bütün mahlukata hepsine dağıttı. Hayvanlar birbirine bazen rahmet ediyor bunu. İnsanlar birbirine bazen ediyor. Hatta vahşi hayvanlar yavrularına nasıl merhamet ediyor? Ayağını kaldırıyor rahat emsin fiyalı. Diyor hepsi Resulullah sellem şu tek rahmetten Allah Azze ve Celle onlara indirip dağıttı. Öbürleri Resulullah sellem Allah Azze ve Celle onu geciktirdi kıyamet gününe kadar. 99'u rahmet. الرحيم تكلمنا عن الرحمن تكلم عن اسم الله الرحيم الرحمن رحمة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم مثل ما ذكرنا أما الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة للمؤمنين ما هي هذه الرحمة؟ هذه الرحمة أن يوفقك للإيمان وأن يوفقك للعمل الصالح وأن يوفقك لأن تتعلم أحكام الدين وأن يوفقك لأن تعلم الناس هذا الدين فهذه رحمة لا تكن لغير المؤمن لا تكن لغير المؤمن أيضا من آثار هذه الرحمة أن يثبت عبده عند الفتن أن يثبت عبده بأن لا يموت على غير الإسلام هذه الرحمات واثارها ومعانيها وامثلتها كثيره لا تكون الا للمؤمنين لذلك قال الله وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن الرحيم الرحمن بكلمة رحيم دان ضها جنشتر الله عز وجل رحمتي لان كافر لرا مسلمان لرا عسيان إدان لرا حيوان لرا هيبسنا برحمت لان رحمت لان فيردي رحمت لان فيردي Er-Rahim şimdi özel bir merhameti var Allah'tan iman edenlere. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle söylüyor bir ayette وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Allah iman edenlere rahime. Er-Rahman, Er-Rahim burada da rahime diyor Rabbimiz. Yani rahim kelimesi sonuçları, faydaları bu özel iman edenlere. Kafirlere nasip yok, bir şey yok. İman edenler ne geliyor Allah'ın rahmetinden özel bir şey bir, bir şey? İlk önce Allah onlara iman etmelerine nasip etti. İkincisi iman insan insan iman ettikten sonra salih amele muvaffak oldu. Salih amel yaptı. Ondan sonra salih amel yapmak için dinini öğrendi. Salih amel yapsın diye. Öğrendikten sonra öğretti. Hepsi Allah'ın rahmetinden bunlar. Çünkü insan bunları yapınca o kadar yükseliyor. Yine Allah'ın rahmetinden fitneler zamanında, fitnenin içinde Allah iman edenin idene bir nur veriyor, doğru yolu görür. Kaybolmaz. Bir de ölüm anında iman eden Allah onu tespit eder, imanda böyle imanda ölür. مالك يوم الدين وفي قراءة صحيحة ملك يوم الدين وهو سبحانه مالك يوم الدين وكذلك مالك الدنيا ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب في الدنيا عمل بلا حساب والآخرة مجازاة وحساب على العمل لذلك الله يجازي عباده على الصغير والكبير من الخير والشر ومن يعمل سوءا يجزى به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لذلك الله يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم متى؟ يوم الدين والله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين مع أنه ملك الدنيا لأنه لا ملك يوم القيامة إلا لله الواحد القهار في الدنيا هناك ملك ولكنه إلى زوال انظروا إلى من مر على هذا من مر على التاريخ كم من الملوك حكموا بعدل أو بظلم بقي ملكهم لا زال ولا يبقى إلا ملك رب العالمين لذلك الله قال لمن الملك اليوم لا أحد يجيب من الملوك توفاه ملك الموت فيجيب الله نفسه لله الواحد القهار حتى ملك الموت لا يجي لأن الله توفاه ملك الموت هذا الذي توفى البشرية كلها هو في الأخير يموت ويقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم الملك الحقيقي لله الواحد القهار مالك يوم الدين يوم الدين تنين جنو الله عز وجل Celle دينين جنو بو bu جنو اسمي الله ديو او جنو mülkü Allah'ın elindedir. Allah'a aittir. Allah o gün hesap günü yaptı. Şu günün hakkında diyor وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Kimse kötü bir şey yaparsa o günde onu görecek. Başka ayetlerde Allah diyor فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kimse zerreye kadar iyilik yaparsa kıyamet gününde o günde, din gününde onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kimse zerreye kadar bir şer yaparsa din gününde onu görecek. Allah Azze ve Celle o günü yarattı, yaptı, takdir etti hesap için. Allah bize söylüyor, uyarıyor. O günde hesap kimin elinde? Mülkü kimin elinde? Allah Azze ve Celle onun için diyor Maliki yani mülk sahibi. Yevmiddin dinin günü. Maliki yevmiddin. Peki Allah Azze ve Celle bu dünyanın mülkü elinde değil miydi? Neden dedi Maliki yevmiddin demedi ve dünyanın mülkü elinde ve Maliki dünyanın Maliki. Çünkü bu dünyada Allah'ın hikmetiyle biraz mülkten insanların ellerine geçirdi. Geçici olarak. Ne kadar sultanlar geldi, krallar, cumhurbaşkanları bilmem ne, zenginler. Herkesin özel bir mülkü oluyor. Bir gücü oluyor, bir hükmü oluyor. Ama Allah Azze ve Celle onu geçiriyor, gidiyor. Hepsi ölecekler. En son Allah Azze ve Celle meleğe emir veriyor, surda üflüyor. Herkes ölüyor. Ondan sonra öbür üflemeden önce Allah Azze ve Celle ölüm meleğe emir veriyor. İsrafil'in canını alıyor. Ondan sonra kim kalıyor? Ölüm meleği. Allah ölüm, meleğin canını alıyor. Hiç kimse kalmıyor. Hiç, hiç, hiç. Allah ne yarattıklarından hepsinin canları alıyor. Sonra Allah Azze ve Celle soruyor. Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kim? Dünyada çok cebbar insanlar var, tağutlar var, bilmem ne. Herkes kendini görüyor ondan daha büyük güçlü kalmadı. Düşünüyor ben istediğimi yaparım benim benim unutuyor her şey. Allah Azze ve Celle soruyor o zaman da bunlar kalksın cevap versin. Bugün mülk kimin? Allah'ın sesi her yerde, dünyalarda, semalarda duyulur ama hiç cevap yoktur. Hiç kimse kalmadı hatta ölüm meleği. En son Allah Azze ve Celle kendine cevap veriyor. ديو الله اللهم ملك الله الواحد تيك ربمز القهار استديني يا بار هيرشي يقتل هيرشي هيركيس اردردو استديني يقتل Ondan sonra tekrar insanları yaratıyor hesap için. هذه الآية حينما يقرأها المسلم في كل ركعة من الصلوات لا ينبغي أن يقرأها بلسانه ولا يتفكر فيها بما في بقلبه مالك يوم الدين يعني يا أيها المسلم الذي تقرأ هذه الآية لابد من الاستعداد ليوم الدين واليوم الحساب واليوم الجزاء لابد من الاستعمال من الاستعداد بالعمل الصالح لابد من الاستعداد بالكف والتوبة من السيئات والمعاصي Bu ayeti okuyoruz namazda. Hiç onu düşünmeden belki insan dünyayı düşünüyor, böyle kaybediyor, bir gafletle yaşıyor. Allah Azze ve Celle bu manaları o kadar bizi tekrarlatıyor her, her rekatta. Günde kaç namaz var? Her gün bunu e, söylüyoruz. İnsan uyansın. Bu Allah'tan bir uyarı. Düşünün. Allah ne kadar güçlü, ne kadar büyük. Hangi güne siz varacaksınız? Uyanın, hazırlanın. Hangi şeyler insan hazırlanıyor o gün için? salih amelle günahlardan uzaklaşacak. Bu ayeti düşünerek okuduğu zaman Maliki yevmiddin o zaman düşünüyor. Peki ben o güne gidiyorum. Orada bulunacağım. Benim halim nedir? Güçlü birisi olayım diye, mutlu olayım diye hazırlanmam lazım oraya gitmeden önce. Nasıl hazırlanayım? Salih amelleri insan ne kadar arttırırsa, günahlardan ne kadar uzaklaşırsa o güne hazır olur. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة أنت حينما تقول إياك نعبد أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة ونستعين بك في جميع أمورنا ونستعين بك في جميع أمورنا لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله ولا أحد يملك من أمر الله مثقال ذرة أنت لك مشيئة ولك اختيار ولكن لا تستطيع أن تفعلها إذا لم يشأ الله ذلك أنت تريد أن تذهب مثلا تريد أن تشرب الماء هذا اختيار ومشيئة عندك لا أحد يجبرك ولكن إذا السلام نعم. نعم. إذا شاء الله أنك تشرب الماء ستشرب الماء وهذا أمر بسيط فكيف بأمور أعظم من ذلك إذا لم يقدر الله لا تستطيع لا أنت ولا البشر كلهم أن يفعلوا هذا الأمر لأنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين على أمور العبادة وغيرها من أمور التي تقرب إلى رضوان الله إياك نعبد وإياك نستعين İyyâke na'budu manası sadece sana ibadet ediyoruz ya Rabbi. Sadece. Yani Allah'tan başkasına ibadet yoktur. Sanki insan söz veriyor ya da diyor ya Rabbi ben bunu inanıyorum. Bir tek sana ibadet edeceğim. Başka hiç kimseye olmayacak. Ve iyyâke nesta'in yardım bir şey istiyorsan bir tek senden istiyorum. Neden insan bunu söylüyor? Çünkü inancı bu ayeti okuduğu zaman bir inancı vardır. Her şey Allah'ın elindedir. Allah bir şey insana vermeyecek, vermeyecekse bütün dünya toplanırsa ona vermeye veremeyecek. Bir şey Allah Azze ve Celle bir insana verecekse bir bakıyorsun en kolay sebepten insana varır. Onun için insan onu isteyince kullardan istemesin. Zayıflardan istemesin. İlk önce Allah'tan istesin. Hatta bir örnek hoca getiriyor diyor bu bardak önümde. Alacağım onu böyle gerçekten fırsat buldum içtim. Alacağım içeceğim. Allah bana takdir etmezse onu istemezse alamayacağım. Millet gelirse bana yardım edecekse bu su benim ağzıma varmayacak. Çünkü Allah bunu takdir etmez. Onun için ben ilk önce Allah diyorum Ya Rabbi bir tek sana ibadet ediyorum ve bir tek senden istiyorum. Bir isteğim olacak. هذه الآية فيها دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لا عبادة الدعاء فلا يدعو غير الله ولا يستغيث بإنسان ميت ولو كان من الأنبياء بعضهم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله يا رسول الله لا يسمعك كيف يجيب حاجتك أنت تقول إياك نعبد أنت الآن صرت تعبد محمد صلى الله عليه وسلم إذا فعلك مخالف لهذه الآية إياك نعبد أي لا أعبد ولا أستغيث ولا أتوكل ولا أخاف ولا أرجو ولا أخشى ولا أستعين إلا بالله سبحانه وتعالى إياك نعبد جميع العبادة أوجهها إلى مصدر واحد إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الآية الفائدة الثانية فيها دليل أو فيها شفاء لأمراض القلوب فيما يتعلق بالرياء والتعلق بالناس فأنت تقول إياك نعبد أي لا أعبد أحد غيرك يا الله وإياك نستعين لا أذهب إلى الناس وأطلب منهم الواسطات وأطلب منهم آه، دفع وكشف الكرب والنفع في المصائب وأنسى الله سبحانه وتعالى بل أول ما أتجه هو إلى الله سبحانه وتعالى مع جواز الاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه ولكن فيما لا يقدرون عليه لا يجوز الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ben bunu, bu sözü, bu ayeti okuduğum zaman namazda Allah'a diyorum ya Rabbi bir tek sana ibadet ediyorum. Bundan ne öğreniyoruz? Tevhidi öğrendiğimiz zaman ayetleri, delilleri getiriyoruz. İbadet bir tek Allah'a olacak dediğimiz zaman şimdi Fatiha suresinde Allah bize tekrarlatıyor onu unutmayalım diye. Bir tek ya Rabbi sana ibadet ediyoruz. Öyle diyoruz her namazda. Bir tek sana ibadet ediyoruz. Her namazda, her rekatta bunu tekrarlıyoruz. Allah bize bunu öğretiyor. İbadet Allah'tan başkasına olmaz. İnsan bir dua edecekse Allah'tan başkasına olmaz. Gidemez bir veliye, bir yere, bir türbeye isteyemez ondan. Çünkü namaz kılarken Allah'a dedi ya Rabbi bir tek ben sana ibadet ediyorum. Namazı bitirdi oraya gidiyor. Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Hatta peygamber olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olursa bu Allah'tan başkası. Bu Allah değil. Ben Allah'a dedim bir tek sana ibadet ediyorum. Nasıl ona dua ediyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kimse olursa olsun onu ona dua ettiğin zaman seni duyuyor mu? Duymaz. Duyarsa bile Allah diyor وَلَوْ سَمِعُوا دُعَاءَكُمْ مَسْتَجَابُ لَكُمْ Sizi duyarsa bile elinde bir şey yok sana bir yardım edemez. Onun için sen dua kime ediyorsun? Allah Azze ve Celle. Ondan sonra İyyâke na'budu dedikten sonra diyorsun İyyâke nesta'in. Senden yardımı istiyoruz. Sen Allah'tan başkası hiç kimse bana yardım edemez. Bu tevhid kelimesi her gün, her namazda, her rekatta onu söylüyoruz. Allah bize böyle öğretti unutmayalım diye. Bir zaman geçmesin uzaklaşmayalım diye. Çünkü insanın mutluluğu dünyada ahirette tevhiddedir. Bunu ondan öğreniyoruz. Tevhidi öğreniyoruz. Allah'a ibadet etmeyi bir tek Allah'a öğreniyoruz. Ama yine ikinci faydası vardır. Bu kalplere bir ilaçtır kalp hastalıklarına. En büyük hastalık gösteriş. İnsan ibadete başlayınca Allah Azze ve Celle bir bakıyor falan kişi geldi bilmem ne falan millet böyle dedi. Bir bakıyorsun artık gösteriş yaklaşıyor. Sen bu ayeti namazdayken söylediğin zaman hemen aklına geliyor ben insanlara namaz kılmıyorum. Onlardan bir şey bana gelmeyecek, bir yardım gelmeyecek. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Onun için kalbi daha mutmain olur. مساك الله خير أول ما أمر الله به عبادة في أول سورة بعد الفاتحة هو الأمر بالعبادة لله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول ما أمر الله به عبادة مسلمهم وكافرهم بالعبادة والتوحيد في أول سورة بعد القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول فعل في القرآن هو إياك نعبد يتعلق بالعبادة أول فعل في القرآن هو يتعلق بالعبادة إياك نعبد وأول ما أمر به الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم هو الأمر بالعبادة أول ما أمر به الرسل عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام أقوامهم هو العبادة <coughs> ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال الله ذلك على لسان نوح ولسان موسى ولسان هود إلى غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نبينا Allah Azze ve Celle ilk emir Kur'an-ı Kerim'de onu söylüyor. Emir olarak insanlara diyor Allah'a ibadet edin. Hatta bütün insanlar ey iman edenler Allah Azze ve Celle demiyor. Ey insanlar ya eyyuhan nasu U'budu rabbakum. Rabbinize ibadet edin. Bu ilk emir. İlk fiil Kur'an-ı Kerim'de İyyâke na'bud. Bir tek sana ibadet ediyoruz. Bütün peygamberler kavimlerine gönderilince ilk emir onlara veriyorlar. Ne diyorlar onlara? İlk şey söylüyorlar. U'budullaha. Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruhu. Başka bir ilah size yoktur. İlahınız tektir. Allah Azze ve Celle. Bir bakıyoruz surelerde okurken Allah bize diyor Nuh'u gönderdik kavmine onlara diyor Ubudullaha ma ilahin gayru. Başka peygamber Allah söylüyor Musa gönderdik kavmine onlara dedi Ubudullaha ma ilahin gayru. Peygamber peygamber Allah surelerde bize gösteriyor her peygamber Allah tekrarlıyor bunu ezberleyelim diye. Her peygamber kavmine varınca ilk emir ilk şey tebliğ eder demiyorlar. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, yapın, edin. İlk önce diyorlar ey dikkat insanlar, insanlar diyor ey insanlar dikkat edin. Allah'a ibadet edeceksiniz. Başka ilahınız yoktur. الآن انتهى النصف الأول من من الفاتحة انتهى النصف الأول من الفاتحة كيف هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى وهذا حديث قدسي الذي الذي رواه محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين أنت تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي ما أجمل هذه المحادثة الجميلة بين العبد الضعيف وبين الملك القوي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله آه، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه لي وما سأل فهو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو قسم العبد الأول الثناء على الله الآن سؤال الله Sü'al el-abd min rabbihi el-hidaye lis-sırat mustakim. Fatiha'nın yarısına vardı. Allah Azze ve Celle bir hadis kutsi söyledi. Hadis kutsi ne demek? Allah söylüyor Kur'an'ın dışında. Rivayeti eden Peygamber Efendimiz diyor. Peygamber Efendimiz bu hadisin hadisi rivayet ediyor. Diyor Rabbimiz böyle dedi. Ne dedi Allah Azze ve Celle? namazı yarısı bana ve yarısı kuluma yaptım. Fatiha'ya baksan. Allah Azze ve Celle diyor verdim. Benim kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? Hamideni abdi. Benim kulum bana hamd etti. Ar-Rahmanir Rahim dediği zaman Allah Azze ve Celle diyor Efna aleyye abdi. Benim kulum beni övdü. Maliki yevmiddin. Benim kulum bunu dediği zaman Allah Azze ve Celle diyor meccedeni abdi. Benim kulum beni yükseltti. Yani övmekten böyle çok yükseltti Rabbim, Rabbimizi. Benim kulum İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediği zaman Allah Azze ve Celle diyor bu bana ve kuluma ne isterse. O diyor İyyâke nesta'in senden istiyoruz. Yardımı senden istiyoruz ya Rabbi. Allah diyor ne isterse ona vereceğim. Fatiha'nın öbür yarısına bakalım. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم ثبتنا عليه حتى نلقاك إذا اهدنا الصراط المستقيم فيها عدة معاني أي دلني يا رب أو دلنا ووفقنا وثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاك ثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاك ما هو الصراط المستقيم بعض العلماء قال هو الإسلام أنت تقول اللهم اهدنا الإسلام وثبتنا عليه وبعض العلماء قال هو القرآن وبعض العلماء قال هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكل المعاني الثلاث داخلة في بعض وتتضمن بعض السلام كل المعاني الثلاث القرآن الرسول الإسلام كلها متعلقة وداخلة في بعضها البعض وأنت تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم وكيف نعرف هذا سنرسم بعد قليل على السبورة الصراط المستقيم كما رسمه وخطه رسول الله عليه الصلاة والسلام نريد قلم في قلم قال طيب، الشيء خلينا يمسحون خلينا فاضي اهدنا الصراط المستقيم سبورة شيء شيء قلم تفضل اهدنا الصراط المستقيم Daha önceki ayette Allah ne dedi? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Allah dedi. Bu bana kuluma istediğini vereceğim. O dedi senden istiyorum ya Rabbi. Allah diyor vereceğim. Şimdi kul devam ediyor. Diyor ihdina sıratal müstakim. İhdina bana hidayeti ver. Yani göster. Yolu düzelt. bize e, yolu kolaylaştır. Hangi yol? As-sıratul müstakim. Bu ihdine kelimesinin manasında insan ilk önce yolun görmesini istiyor. Ondan sonra Allah ona yardım etsin bu yola girsin. Biz doğru yolu bildik ama tatbik edemiyoruz. Bu ihdine içinde yine tatbik etmek manası da geliyor. Ondan sonra tatbik ettik sonra döndük. Dönmek iyi amelleri siler eğer insan dinden çıkarsa bir şey olursa. Yok hem yolun öğrenmesini istiyoruz hem de yola girmeyi istiyoruz doğru yola hem de bu yolda kalmayı istiyoruz. İhdina bu kelimenin içinde bu bir geniş mana geliyor. Hidayet budur. İnsan doğruyu öğrenecek, girecek cennete varıncaya kadar. Hidayet budur. Ben Allah'tan hidayeti istiyorum. Hidayet hangi hidayeti istiyorum? Yani hangi yolun öğrenmesini istiyorum? As-sıratul mustakim. Allah Azze ve Celle diyor. As-sıratul mustakim onun tefsiri tabi sırat Müstakim manası düz yol, doğru yol. Arapça olarak böyle tefsir etsen. Ama Kur'an-ı Kerim'de nasıl lan doğru yol hangi doğru yol? Otoban mı istiyorum ne? Sırat Müstakim tefsirinde Kimisi diyor İslam. Yani ya Rabbi İslam'ı bana göster. Tespit et ona. Kimisi diyor Kur'an. Kur'an'ı öğreneyim. Bu yolda kalayım. Kimisi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sırat-ı müstakim. Çünkü o hepsini gösteriyor bana. Şimdi bütün bu üç manaya baksak hepsi bir görüyoruz. Hepsi cennetin yolu. Hepsi doğru da davranmayı ondan öğreneceğiz cennete varmak için. Bu sırat-ı müstakim şekli nasıl? Nasıl onu anlayacağız? Hoca onu buraya çizecek. Nereden bu bilgiyi getirir, getirdi, çizecek hoca? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere çizdi, gösterdi sırat-ı müstakim ne demek, nasıl anlaşılır? Hoca aynı şekilde bize gösterecek. O zaman ehdina sırat-ı müstakim Allah dedi benim kuluma istediğini vereceğim, ben başladım istemeye. Ya Rabbi doğru yolu öğrenmek istiyorum ve şu yolda kalmayı istiyorum cennete varıncaya kadar. اهدنا الصراط المستقيم قال بعض العلماء ينبغي للعبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر أن يهديه الله أن يهديه ربه الصراط المستقيم في أقواله فلا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ويستحضر أنه يقول اهدنا الصراط المستقيم في أفعاله فلا يفعل إلا ما هو الحق ولا يفعل إلا ما يقرب إلى مرضاة الله اهدنا الصراط المستقيم أيضا حتى في أفكارك وفي معتقدك فلا تكون عقيدتك ولا يكون فكرك إلا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ووفق الأفكار المباحة الطيبة فاهدنا الصراط المستقيم حينما يقول الإنسان في صلاته اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أنه يفكر أنه يطلب من الله الهداية في أقواله وفي أعماله وفي أفكاره وفي اعتقاده فينبغي ألا تمر هذه الآية مرور الكرام بل لابد أن يفكر في هذه الأمور Alimler diyorlar bu ayeti sen okuduğun zaman namazda kolay kolay bu ayeti geçirme. Kolay kolay onu atlama. Sen çok büyük bir şey Allah'tan istiyorsun. Senin mutluluğun dünyada ahirette bu ayette istiyorsun. Sen ehdine dediğin zaman bu hidayeti düşüneceksin. Allah'tan bir hidayet istiyorsun. Hangi, bu hidayet hangi yolda olacak? Nasıl olacak? Bu hidayet senin sözlerin de olacak. İnsan bir tek hak söyleyecek, doğru söyleyecek, yalan söylemeyecek. Bunu istiyor Allah'tan. Amelin de istiyor insan. Ameli nasıl olacak? İbadetleri nasıl olacak? Günahlardan nasıl uzaklaşacak? Doğru yolu hatta amellerin de fikrin de düşüneceklerin de oturunca düşünce bir şey de nasıl doğru düşünmesi lazım? Kötü düşünme, düşünmemesi lazım. Sen hepsini Allah'tan istiyorsun. İnancın da senin kalbinde ne yerleşecek? Sen Allah Allah'tan istiyorsun doğru bir şey yerleşsin kalbinde. Doğru bir inanç yerleşsin. Çok insanlar haramı yapıyorlar. İnançları kötü ama doğru görüyorlar. Sen Allah'tan ne istiyorsun? Doğru inancı Allah doğru olduğunu göstersin sana. Sen bu ayeti okuduğun, okuduğun zaman bütün bu geniş manayı Allah'tan istiyorsun. Allah senin duanı kabul ederse ne mutlusun. Cennetin yolunu kendine garanti almış olursun. ما دام ان في الصاله مستقبل نرسم الرسمه تفضل جزاك الله خير الله عليه وسلم خطا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط السلام خط رسول الله عليه الصلاه والسلام خطا ثم قال هذا سبيل الله هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وقال ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما هذه السبل هذه السبل هي المعاصي والشبهات والشهوات يأتي إنسان ويريد أن يبعدك عن هذا الصراط عن هذا الدين فيقول لك اقتل المسلمين الآن أبعدك عن الصراط المستقيم يأتي إنسان ويقول إليك لا تقل هؤلاء كفار قل هؤلاء بشر هؤلاء الآخر هؤلاء إنسانيون هذا أبعدك عن الصراط المستقيم يأتي إنسان ويريد أن يحل لك الربا أو الزنا أو الخمر هذا أبعدك عن الصراط المستقيم عن طريق إيش هذه الطرق يأتي إنسان ويقول لك اعبد غير الله أو أسجد عند الصنم أو افعل هذه الأذكار التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يريد أن يبعدك عن الصراط المستقيم والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أن وضح هذا الصراط توضيحا قوليا وتوضيحا عمليا هذا هو التوضيح العملي هذا هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أي تقول يا رب اهدني هذا الصراط المستقيم حتى أصل إلى جنة رب العالمين تفضل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم دن bir hadis rivayet etti. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize düz bir yol çizdi. Dedi bu Allah'ın yoludur. Bu as-sıratul mustakim. Düz yol. Ondan sonra yanında başka yollar çizdi. Başka çizgiler çizdi. Dedi bu cehennemin yolları, başka yollar. Her yolun başında bir şeytan duruyor. Sen bu yolda giderken cennete bu şeytanlar seni çağırırlar. Seni bu yoldan ayırmak istiyorlar. Sen Fatiha'yı okuduğun zaman diyorsun ya Rabbi ihdina sıratal müstakim yani ya Rabbi ben bu yolda gidiyorum şimdi buraya gelince beni birisi kandırabilir bu yola sokabilir kurtulursam biraz ilerledim başkası gelecek beni kandıracak ya Rabbi hiç kimseye fırsat bırakma beni kandırsın cehenneme gideyim bu kandıranlar ne diyorlar Birisi geliyor duruyor sana diyor sen deli misin? Senin araban bu kadar bu kadar masraf ediyor. Sen git bankadan bir kredi al bir araba sıfır alırsın daha tasarruflu olur bilmem ne şunu bunu seni kandırıyor. Daha kazançlı seni gösteriyor ama faizi unutturuyor faizin günahı sana. Öbürü geliyor sana diyor kadar kederlisin. Gel bu içki iç bak nasıl rahatlarsın. Bırak ya ben hayatımda içmedim istemiyorum. Kardeşim sen bir kere dene bak nasıl. Bütün dertlerini unutursun. O da başka şeytan. Miraz gidiyorsun başka şeytan sana geliyor. Sen diyorsun kafirler Allah onların hakkında diyor. Hiç Müslümandan razı olmazlar diyor. Kafir kelimesi ağır onu kullanma. Sen söyle karşı taraf. Sen söyle yani daha yumuşak olursun. Seni kandırmaya çalışıyor. Zaten sen kafir kelime, kelimesi söylediğin zaman Kur'an'dan aldın kullandın. Ama o Müslüman güzel göstermek için senin aklında oynuyor. Baş biraz yürürsün. Başka birisi gelir seni başka bir konuda kandırır. Birisi geliyor ne içki ne zina ne ne ne hiçbirisini yapmadın. Gel seni cennete götüreyim. Ha, ben oraya gidiyorum. Hemen seni çeviriyor. Orada falan türbemiz var. Oraya gidersin, dua edersin, bir secde edersin. Of direkt cennete varırsın. O da bir şeytandır. Bunlar bu şeytanlar insanın başına toplanınca bundan kurtuldu, ona düşüyor, buradan kurtuldu. Sanki birisi ne diyeyim? Mayınların aralarında yürüyor. Hangisi ona patlayacak bilemiyor. Allah yardım etmezse bu yoldan ayrılır sonuna varmadan önce. Muhakkak bir yerde düşecek. Onun için senin ayrılmaman için bu yoldan hiç kimseye fırsat kalmasın seni kandırmaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu bize çizdi anlayalım bu ne demek ve Allah azze ve celle bu Fatiha'da bu ayeti bize indirdi. Her gün o kadar tekrarlıyoruz dua ederek olsun. Dediğimiz gibi insan okurken hiçbir şey anlamadığı gibi olmasın. Okurken Fatiha'yı manasını öğrensin. Her ayette manasında dursun. Bu ayeti okuduğu zaman hissetsin o doğru yolu Allah'tan istiyor. Yani dua ediyor bu manayla. Allah yardım eder Allah'ın izniyle. Bu şekilde insan bu yoldan ayrılmaz cennete varıncaya kadar. آه، اهدنا الصراط المستقيم هذه السبل التي عليها شياطين يدعون اليها قد يكون شيطان انس وقد يكون شيطان جن شيطان الجن يزين لك المعصيه او يخيفك من اعداء الله او يثبطك وهذا امر معروف قرين الانسان او قد يكون هذا الداعي إلى السبيل أو هذه السبل قد يكون شيطان إنس قد يكون كافر يدعوك إلى البعد عن دينك وقد يكون مسلم ولكنه صاحب بدعة وقد يكون مسلم ولكنه صاحب شبهة أو شهوة فالداعي على هذه السبل يختلف قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وفيهم أنواع كثيرة إما كافر أو مسلم ولكنه صاحب شبهة أو شهوة Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çizgileri çizdiği zaman bize sağdaki çizgiler ve soldaki çizgiler dedi her yolun başında bir şeytan duruyor seni çağırıyor gel. Bu şeytanlar bazen cin şeytanları oluyor insanın içinde vesvese ediyorlar. Şöyle yapsam böyle yapsam bilmem ne. Bazen ins şeytanlarından oluyor insanlardan. Arkadaş seninle yürürken o konuşuyor muhabbet ediyor senin fikrini değiştiriyor. Bunlar kimisi şüphe içine atıyor. atıyor. Yok doğru yol böyle değil, böyle. Duymadın mı falan hoca televizyona çıktı. Sen nasıl bu hadise inanıyorsun sen? Yani Resulullah sellem o kadar seni kandırıyor ama şüphe atıyor senin içine. Ya da şehvet atıyor senin kalbine. Bu dünyanın süslerini sana anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Seni dünyayı düşündürüyor. Yani bu şeytan çeşitleri çok. Tek çeşit olursa insan ondan dikkat eder. Ama dediğim gibi insan bundan dikkat etti, geçti. Başka şeytan geliyor başka yolda, başka şekilde. Bu şeytanlardan hepsinden insan Allah'a sığınıyor. Allah'a dua ediyor. Şu düz ortadaki yoldan ayrılmasın öbür yollara. صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم هم الذين قال الله عنهم فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا تحزن إذا كنت في قرية أو في مكان عمل أو في مسجد أو في سكن أو في مدينة لا تحزن إن كنت الوحيد على منهج النبي عليه الصلاه والسلام لا تحزن فهذا الصراط ترى سار فيه ادم ونوح وابراهيم وموسى ويوسف والياس وعيسى كلهم ساروا على هذا الطريق، سار ابو بكر، سار عمر، سار عثمان، سار علي، سارت عائشه وخديجه وصفيه وجويريه وزينب وغيرهم. سار الصالحون على هذا الطريق فلا تحزن ان كنت بمفردك سواء في مسجد او في آه، مكان عمل او بين اخوانك او بين اخواتك لا تحزن لا تغتر بكثره الهالكين على هذا الصراط بل اعجب بقله السالكين على هذا الصراط من هم الذين انعم الله عليهم هم اهل الهدايه والاستقامه واولهم هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الايه السابقه الذين عرفوا الحق وعملوا به عرفوا الحق وعملوا به جعل الله وإياكم منهم Ehdina sıratal müstakim. Biz bu doğru yoldan ayrılmamayı istiyoruz. Ama bu doğru yol kimin yolu? Kim bu yoldan gitti? Allah diyor sıratal lezine en'amte aleyhim. Açıklıyorum, söylüyorum. Ya Rabbi sen bazı insanlara bir nimet verdin. Nimet, hidayet nimeti, İslam nimeti. insanların yolunu ben kastediyorum. Sıratallezine en'amte aleyhim. Hangi insanlar o kadar büyük nimeti alanlar ben onları kastediyorum. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, bütün salih insanlar. Ben bunu Allah'tan istiyorum. O yolda gitmeyi. Şu geçmiş insanlar, peygamberler, şehitler onlar bu yoldan gidenler, bunlar saydığım insanları hangi yoldan gittiyse ben bu yolu istiyorum. Hoca diyor tek başında bu fikirde bir köyde bir fabrikada bir yerde olursan herkes senden ayrı gidiyorsa herkes senden dalga geçiyorsa üzülme. Hatırla benim önümde bu yolda giden kimdi? Adem aleyhisselam peygamberlerin babası Nuh aleyhisselam ilk Resul Allah'tan Musa İsa hatırla bu yolda senden önce Ebu Bekir Sıddık, Umar bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri Aişe, Hadice başkaları bütün sahabe kiram bu yoldan gittiler. Sen onların arkasında gidiyorsun. Sen üzülme tek başında bu yolda gidiyorsan yanında kimse yoksa. Ama senden önce çok gidenler oldu. Bakma çok insanlar dönüyorlar sağa sola şu yollara. Bir tek Onlara acı ama takip etme. Şaşır nasıl bu güzel yolu kaybettiler, düzgün yolu kaybettiler, şu şeytanlara ittiba ediyorlar. غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به ولا الضالين هم الذين هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله على جهل وضلال وهذه الآية تتكلم عن اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى ويدخل في هذا الوصف الشنيع والوصف القبيح كل من عمل من علم ولم يعمل وكل من عبد الله على ضلالة وعلى جهل وغير علم وهذه <clears throat> الآية تدل على أهمية العلم الشرعي والعمل به أنتم الآن وأنا معكم والشيخ تعلمنا في هذا اليوم أحكام كثيرة هذا خير وبركة أننا تعلمنا بقي أمر آخر وهو المهم أن نعمل أن نعمل ونعلم الناس هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم أنهم يعلمون ويعملون لكن إذا علمنا ولم نعمل كان فينا شبه باليهود أو إذا عبدنا الله صليت الصلاة بأي طريقة أو صمت بأي طريقة أنا كان في شبه بالنصارى لأنهم يعبدون الله ولكن على غير علم Ehdina sıratal müstakim dedik. Doğru yolu Allah'tan istedik. Doğru yolun sıfatı iyi insanlar oradan geçti. O yolu tarif ediyorum ya Rabbi. Sen, sen ya Rabbi bazı insanlara büyük nimet verdin bu yoldan geçtiler. Adem aleyhisselam gibi, sahabeler gibi falan gibi. Gayril mağdubi aleyhim. Bazı insanlardan ya Rabbi kızdım bu yoldan geçmediler. Ben onların yolunu istemiyorum. Veleddallin. Dalalette yaşayanların yolunu istemiyorum. Onları da istemiyorum. La. Veleddallin. Onları istemiyorum ya Rabbi. El mağdubi aleyhim. Allah onlardan kızdı. Bu ayette kime işaret veriyor Rabbimiz? Yahudilere. Çünkü Yahudiler doğru yolu bildiler ama yüz çevirdiler. İstemiyoruz dediler. Allah onlardan kızdı. وَلَا dallin Onlar doğru, doğru yolu zaten bilmediler ama çalışıyorlar. Biz cennete gidiyoruz. Uğraşıyorlar. Kiliseleri var, ibadet ediyorlar, rahipleri var bilmem ne. Davet ediyorlar, seferlere çıkıyorlar, tebşir çalışıyorlar ama yanlış yolda. Onların yolunu da istemiyorum. Kimse Yahudilere benzerse bu ayete girer. Kıyamet gününe kadar. Kimse öğrenirse ama yüz çevirirse amel etmezse Yahudiler biliyorlar. Hak yolu biliyorlar. Ama istemiyorlar onu. Allah onlardan kızdı. Ya da kimse cahil kalırsa, öğrenmezse, çalışırsa, çalışmazsa fark etmez. Çünkü yanlış yolda gidiyor. Ben Ankara'ya gideceksem, ters gitsem, gitsem gitmezsem ikisi aynı. Çünkü Ankara'ya var diyeceğim. Bu da aynı insan. Cahil insan çalışırsa Hristiyanlar gibi çalışmazsa elinde otursa yine cennete varmayacak. Biz bu ayetleri okuduğumuz zaman kendimize getireceksek şimdi Allah nasip etti hoca diyor elhamdülillah buluştuk bir şeyler öğrendik öğrendikten sonra amel etmezsek, yüzümüzü çevirirsek kendimizi Yahudilere benzetiyoruz. Öğrendik ama çalışmayacağız. Yok. Öğrenmek istemiyoruz, çalış, e, e, e, yorulmak istemiyoruz ama biz elhamdülillah Müslümanız, koşturuyoruz. Yanlış yolda gidiyorsa cahiller oluyoruz, cahil oluruz, e, Hristiyanlar gibi oluruz. Dalalet yolundan gideriz. Biz niye bunlara benzemek istiyoruz? ne onlara benzemek istiyoruz. Doğru yolumuz nedir? Öğrenmek, ondan sonra amel etmek, ondan sonra öğretmek. Davet etmek. Ben bunu öğrendim, tatbik etmem lazım. Ondan sonra çıkarım insanlara, öğretirim. Bu doğru yol, bu as-sırat-ı müstakim, cennete götüren yol. هذه الآية فيها شفاء لمرض يكون في بعض القلوب وهو مرض الكبر والغرور والتعالي لمن كان لديه علم أو كان لديه إيمان أو إسلام لا يا أخي الكريم أنت تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب إذا لم تهدني كنت كغيري أعبد الأصنام أو أعبد الأوثان أو لا أقل لا إله إلا الله حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تربي في نفسك أنك لا تتكبر على عباد الله الذين ابتلاهم الله بغير الإسلام أو ابتلاهم الله ببعض المعاصي فتقول يا رب اجعلني من أهل التواضع ومن أهل الاعتراف بهذه النعمة وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم فكم من, فكم من إنسان يرى الحق واضح أمام عينيه ويحفظ الأدلة ولكنه لم يقل يوما لا إله إلا الله أو لم يكن من أهل الصلاة يوما من الأيام وكم من, من أناس لا يعرفون من الدين إلا الشيء البسيط ولكنهم أصحاب عبادة وقيام الليل والصدقات ونفع للناس من وفق هذا ومن أضل هذا هو الله subhanahu ve teala. Bu ayetlerde yine kalplerin hastalıklarından büyük bir hastalığa ilaçtır. Gurur ve kibir hastalığı. İnsan dediği zaman ihdina sıratal müstakim Allah'ın önünde söylüyor, kendini hissediyor ufak, zayıf. Allah ona yardım etmezse, doğru yola götürmezse, şu yolda tespit etmezse demek ki o dalalette kalacak Hristiyanlar gibi ya da Yahudiler gibi kalacak. Eğer yola girerse, öğrenirse, sonra yüzünü çevirirse Yahudiler gibi olur. Eğer baştan yola girmek istemiyorsa elhamdülillah biz iyiyiz, biz Müslümanız. Hristiyanlar gibi kalabilir. Eğer cahil kalırsa, yanlış yola girerse cehaletinden. Bu ayette onu okuduğun zaman sen bir merhametin kolur ya da merhametin demeyin. Kafirleri görünce Allah'a şükrediyorsun sen. Onlar gibi değilsin. Bu sefer de gururlanmazsın. Çünkü dersin Allah bana hidayeti vermezse kafirler gibi olacaktım. Ya da günahkar insanlar gibi olacaktım. Sen ehdina sıratal müstakim dediğin zaman sırat müstakim bir tek ilim değildir. Bazı insanlar ilmi çoktur. Ama bakıyorsun belki namazı düzgün kılamıyor. Belki bir, belki bir namaz kılıyor bir namazı kaçırır. Bazı insanlar ilmi az bile olsa devamlı kalbi Allah'a bağlıdır. Gece namazlarını bırakmıyor. Bir sürü ibadetleri bırakmıyor. Bu insan doğru yolda o yanlış ve kötü bir yolda. İlmi çok ama kötü bir yolda. Doğru yolda değil. Sen Allah'a dua ettiğin zaman bunlar ikisi aklına gelir. Allah beni bırakırsa gücüme şu insanlar gibi kalırım. Ne öğrenebilirim, ne çalışabilirim, ne. Sen zayıflığını hissettiğin zaman gurur ve kibir kalbinde kalmaz. Çünkü zayıf olduğunu hissediyorsun. Allah sana yardım etmezse imanın güçlenmez doğru yolda kalamazsın. بعد هذه السورة بعد قراءتها في الصلاة يستحب ومن السنة أن يقول القارئ بعدها ماذا؟ آمين آمين غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين في داخل الصلاة ليس في خارج الصلاة حكم ما معنى آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء العظيم اللهم استجب وقراءة أو قول آمين بعد الفاتحة ليس من الواجب ولكنه من السنة ولكنه من السنة لذلك العلماء لم يكتبوا كلمة آمين في المصحف لأنها ليست آية ليست آية والعلماء اتفقوا على عدم كتابتها في المصاحف وبهذا نكون انتهينا من سورة الفاتحة أه تفضل في عندي بعض الأحكام Biz الفاتحة bu ayetleri okuduktan sonra bakıyoruz hepsi duadır. Allah'tan istiyoruz, dua ediyoruz. Doğru yolda kalalım. E, dürüst insanların yolundayız, yolunda kalalım. E, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kalmayalım. İnsan dua ettikten sonra ne diyor? Amin. Amin manası nedir? Yani ya Rabbi kabul et. Manası budur. Bu amin kelimesi namazın içinde sünnettir. Vacip değildir. Yani insan onu söylemezse namazı bozulmadı. Ama söylerse sevabı daha büyüktür. Bu amin kelimesi bir ayet değildir. Onun için insan onu söylemezse namazı bozulmadı. Fatiha eksilmedi. Ayet olmadığı için Kur'an-ı Kerim'de yazılmıyor. Çünkü alimler bir ittifak ettiler. Kur'an-ı Kerim'in içinde sadece ayetleri yazacaklar. Onun için amin kelimesi yazılmıyor ama söylemesi namazın içinde bile olsa sünnettir. فيما يتعلق بالفاتحة هي ركن في كل ركعة لابد أن يقرأها المصلي في صلاته في كل ركعة لأنها ركن ولابد أن تقرأ بالطريقة الصحيحة هي ركن في كل ركعة فالإمام إذا لم يقرأ الفاتحة ركعته باطلة ولابد أن يأتي بركعة جديدة وهذه الركعة تعتبر ملغية المأموم يقرأ الفاتحة في الركعات السرية كصلاة العشاء الثالثة والرابعة وصلاة المغرب الثالثة وصلاة الظهر والعصر الأربع ركعات كاملة طيب إذا قرأ الإمام الفاتحة في صلاة الفجر أو المغرب والعشاء الركعتين الأولين لا يقرأ المأموم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قراءة الإمام قراءة لمن خلفه والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون من أيضا من أحكام الفاتحة أن هذه الفاتحة لابد أن تقرأ بالقراءة الصحيحة حتى لا تكون باطلة فالله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم لو قرأ إنسان اهدنا الصراط المستقيم يختلف المعنى يختلف اهدنا يا ربي دلنا لكن لما تقول اهدنا يعني يا رب أعطينا الصراط المستقيم هدية اختلف المعنى تماما وكذلك لما يقرأ الإنسان صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت أي الله أنعم لما يقرأها المسلم ويقول صراط الذين أنعمت يعني أنت الذي أنعمت على النبيين والصديقين وجعلتهم على الصراط المستقيم اختلف المعنى وتعتبر الفاتحة باطلة والركعة باطلة لذلك على المسلم واجب أنه يتعلم الفاتحة قراءة صحيحة حتى لا تبطل صلاته من أحكام الفاتحة ونختم بها أن بعض الناس يقول نقرأ الفاتحة على روح الميت أو نقرأها على الجنازة هذا من البدع ولم يفعله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 Onların biri bu Fatiha namazda bir rükündür. Yani Fatiha giderse insanın namazından namazı kayıp olur. Her rekatta okunması lazım rükündür. İnsan bir cemaat duruyorsa cemaatte imam her rekatta okuması lazım. Ama imamın arkasındaki imam sesli okuyorsa onlar okumasını duyuyorsa dinlerler. İmam gizli içinde okuyorsa onlar da içlerinden bunu okurlar cemaat. Neden bunu söylüyoruz? Hem de bu rükün. Neden okumayacağız Fatiha'yı imam okuduğu zaman? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste dedi imamın okuması cemaatin okumasına bedel gibi bu manayla geliyor. Kıraatul imam kıraatun limen halfe. Yani onun arkasındaki sanki okudular gibi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Allah diyor Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman siz ona dinleyin. İnsan Fatiha'yı okuyacaksa nasıl onu dinleyecek? Bir sürü alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar bu ayet namaz hakkında indi. Namaz için. Yani namazın dışında eğer Kur'an-ı Kerim'i dinlemezsen belki günaha girmezsin. Namazın içinde dinlemezsen günaha girersin. Onun için Allah diyor dinleyin, oku, okuyun demedi. Bu bazı alimlerin e, ictihadıdır. Tabi çok alimler bunu tercih ediyorlar. Bu birinci not. İkinci not, insan Fatiha'nın okuması, düzgün öğrenmesi vaciptir. Yani elhamdülillah ben okuyorum nasıl geçerse olur olmaz. Çünkü bu birincisi rükün. İkincisi yanlış okursa belki küfür bir mana getir, kötü bir mana getir. Hoca örnekler e, e, getirdi. Bir örnek biz ehdina sıratal müstakim dediğimiz zaman yani ya Rabbi sırat müstakimin yoluna bize nasip et, hidayet et o yola girelim. Ama insan derse ahdina mesela okumayı bilmiyor, karıştırırsa ahdine derse mana değişti. Yani ya Rabbi bana bir hediye ver. Bu sırat müstakim hediye olsun bana. Mana değişti. Allah bize bir şey indirdi onu istiyoruz Allah'tan istiyoruz. Manayı değiştirdi bozdurdu. Sırat ellezine en'amte aleyhim. En'amte yani ya Rabbi bu nimetleri şu salih insanlara, peygamberlere verdin. Eğer dersem sırat ellezine en'amtu aleyhim. Te onu tu yaptım. Bu değiştirmede manası nasıl oluyor? Ya Rabbi bu insan, bu peygamberlere, bu salih insanlara ben bir sürü nimetler verdim. Allah verdiği nimetler ben verdim olur. Onun için bu ayet, bu Fatiha suresi özellikle insan ona bir önem verecek, düzgün okumasını yüzde yüz öğrenmesi lazım. Üçüncü not, çok insanlar çoğu diyorlar ölüye Fatiha'yı okuyalım. Allah rahmet etsin Fatiha bilmem ne. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabelerden geçmedi hiçbir delil yok. Onun için bu bidatlardan olur. Çünkü bir delili yok Fatiha e, şey ölülere okunuyor diye. En son not Fatiha'nın hakkında. insan madem o kadar Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi doğru yola bana nasip et. Bu yolda kalayım. Bu yolda yaşayayım. Eğer gerçekten samimi bu yolu istiyorsa bu yolda kalmaya çalışması lazım. Namazdayken Ya Rabbi bana nasip et bu yolda kalayım. Ama namazdayken esnasında Bekliyor şimdi selam verince arkadaşa telefon açacağım falan yere gideceğiz. Falan yer günah bir yere. E nasıl bu olacak? Yani insan hiç mücadele etmeden Allah'ın yolunda kalmaya sanmasın böyle çorba gibi gelecek. İnsan keyfini takip ederken hidayette olacak. Neden? Çünkü bu dünya insanlara bir imtihandır. Allah Azze ve Celle onu böyle yaptı. İnsan bu imtihanda mücadele edecek, çalışacak varması için e, doğru yola. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bak bir şey.